Leon kai Batrachos. Leon accusas Batrachu che EPESTRAFE e pestrafe prosten phonen o iomenos megatis doion einai. Prosmeines de micron chronon hos etheasato auton apotes limnes exelthonta proselthon catapates eipon eita te licutos on te li aes? Pros andra glos uden pleon tu laleine dynamenon, ho logos eucairos.